Góðan daginn, kæra hlustundur þér að hlusta á þáttinn ESB neyða já á 5. degi, 30. september uh, við Andris hérna erum kominir aftur með góða gæsti og í dag eru það uh, Anna Margrit Guðjónsdóttir uh, varathingmaður samfélkingarinnar sem að allar að segja okkur frá sínum skoðunum á Európa-sambandinu og líka Haraldur Benediktsson formaður bændasamtakana verið velkomin Já, takk. takk Nú hefur við ekki að byrja á hérna, eitthvað á spurningun okkar, Andris, við getum alltaf aða Jú, verðum við ekki að hérna, gefa þeim saman tækifæri svona til þess að draga þetta sama fyrir hlustundu kannski, kannski líka, svona kannski, gefa tónin Já, kannski rétt aður að geta þess að þau voru á, á fundi hjá uh, samtökunar landsbygðin lifir eða undir yfirskriftin landsbygðin lifir, það voru á þriðudaginn uh, og það var fullt út af dýrum þar sem þau einmitt voru að fjalla um Evrópusamband, kostu og kalla Evrópusamband aðelda fyrir landsbygðina og hérna þau munum náttúrulega gefa okkur hérna best of í þessum þætti fara með velvalin aðrið aftur og vonandi koma í ljósana hvort það hafa komið auðvitað einhverja veikleika í rökum hvors annars og geta nýtt sér það hérna í annar auðferð en já. kannski við byrjum á þér annar margætt uh, eh, ef þú stegir okkur bara svona já, stuttum áli einum einni að tömmu mínútum hvað ræður þinni afstöðu til þessar spurningar um aðald Íslands að Európa sambandinu og já, og hver hún er Já, til að byrja með vilji nú aðeins leiðrétt að frosta vegna þess að fundurinn á þriðutæðin var á vegum Evrópuvaktar samfélkingarinnar. Það er fundaruð samfélkingarinnar annarkuð þriðutæð alltaf á Sólun Íslandu svo mellir 12 og 1 mm -hmm. og uh, yfirskrift þessa fundar var landsbyðin lifir að því við Haraldur mættumst þar og rættum, eh, rættum þetta efni. Ástæð þess að ég er Evrópusin er nú kannski fyrst og fennst reynsla mín af því að vinna Já, ég vann í þrjú ár fyrir Íslensk Sveitarfélag út í Brussel, reaktskrifst og sambands Íslenska Sveitarfélaga á árunum 2006-2009 uh -huh. og uh, ég var þar allan daginn með fulltrún Sveitarfélaga allstarraður Evrópu, sem sagt ég var ekki í Íslenska umkvörun í Brussel, ég var í, í Evrópska umkvörun í Brussel og ég var engin sérstakur Evrópusinni þegar ég fór út en eftir þryggjára starfi í Brussel eh, þá ákvaði ég að koma heim og fara í frambóð fyrir samfélkinguna einmitt vegna þess að ég er svo sannfærðum það að við, okkur sé betur borgið í sambandi við, í, í náinni samvinni við aðrar Európa þjóður heldur en einu og sér. Mm -hmm. Og eitthvað er sérstakar ástæður sko, sem eh, stýra þessari samfæring og þú segir að þú hafið samfæst en voru svona, hverju aðalrökin finnst þér? Aðalrökin er Hvað nú kannski... Aðalrökin er nú kannski þetta samstarf Evrópuþjóða sem mér finnst mjög aðtiklisvert hvernig eh, í þessu tilfelli að því vann fyrir sveitarfélög og mm -hmm. kynntist því best og sveitarfélög Evrópu eru auðvitað öllum stærðum og gerðum og það eru líka héruð og, og það eru dreifbíli og þjættbíli en það eru þetta samstarf þessara aðila sem að samfærði mig endanlega um það að, að það sé betra að vera hluti af þessu neti heldur en nutið þess að bara sem sagt svona daglegt starf mitt Daglegt starf sveitarfélaga tel ég verið miklu betur borgið innan Evropasambandsins heldur nutan og svo þetta bætist við allt hitt eh, tölur um, um efnagsmál og annað þýmlikt um og ríkjarsamstarf og annað þýmlikt. En það var bara þessi Segja, eigin reynsla sem að samhæri mig Ég fannst að þetta ganga vel Fyrir Fyr, kannski nánar í þetta á eftir en, en heyrums fyrst í Haraldi Bendisinu hver, hver er þín afstæðan? Hvað reyði henni? Já, mín afstæðan nú uh, eh, svo að ég er Evrópusinni en ekki Evrópu aðildar samb samband sinni eða stuðnís með þess að vera um aðildar að Evrópusambandinu, svo ég reyna að koma þessi rétt út um mér hana, e, og það sem að réði henni er nú kannski e, svona ára laungu uppsöfnuð e, vinna við það að starfa hagsmunamálum bænda og það ráður bara sem bondi og fylgjast með almenni þjóðfélagsumröðun kannski fyrst og fremst eftir í komið þetta starf Eh, hvernig var það, 2004 sem, sem hérna formaða bænda Sandag Íslands og þá uh, ég veit ég hvort maður hérna, hvað maður á að fara djúft ón í þetta en, en uh, ég skal bara viðkjanna það ég hérna gekk til þess starfs þegar ég er kosin formaða bænda Sandagana og þá er að koma svona afurður af fyrstu kynnslóð uh, ríni bænda Sandagana á Evrópusambandið sem var unnið í góðu samstarfi utanriksræfandi á þessum tíma mm -hmm. var starf sem að Haldur Áskilsson setti á flott sem utanriksráttara myndaði sérstakann umræðahópi í utanriksráttinu mm -hmm. sem að bændur og bændarsamtökin áttu þáttöku í. Þá var það svona byrtast fyrsta útgáð á því en að e, ég vil nú meina að ég hef komið með mjög ofnum huga að þessu síðan þegar gefið þessu keflaðan 2004 og, og e, bændarsamtökin eru einbætt í því að halda áfram að afla sér upplýsing og þekkingar um áhrif aðildar eh, á landbúna í þessum löndu sem þá eru á þeim tíma ganginni sem eru Finnland og Svíþjóð sem eru eh, svona eh, lönd sem eru í samstarfi við okkur öðrum vettfangi samtöku Norrætna bændasamtaka þannig að við höfðum eiginlega innan hús aðgangu öllu sem var að gerast og bara til að svara hvað ræður úr slitum að um maður tekur afstöðu þá er það myndað þessari ára löngu rannsónavinnu og skoðun og, og hérna lestri og og upplýsingum og ekki bara síst af samtölum við fólk fólk í þessum löndum mm -hmm. það er það sem er gefið mér alltaf mest umfram það að lesa tölur og blad og einhverja skýslur að bara tala við fólki sjálf fyrir og eftir aðeld fyrir og eftir aðeld, kynast því hvernig fólkið upplifir aðeldin og breytingarnar og svo framvegis það ræður fyrst og fremst minni afstöðu mm -hmm. Anna Margeit, kannski ég framhaldi þessu að því að Haraldur talar hérna út frá svona sjónum með um þetta sinna samtaka Eh, getur verið eh, minn í þínum huga ef að það segjum að gefum okkur að þetta sé rétt hjá Haraldi að, að bændur og bændastjættin í þeim löndur sem gikið að vinna hún telli hagsinum verborgið eftir aðild eh, er það eitt og sér nóg að eitt svona hópur sé andvigur aðild eða, eða er kannski eru er, er einhverjir almanna hagsmunni sem eru ríkari af, af aðild Íslands Sko, já, já, mér finnst eh, ég eh, í sjálfu sér skil áhyggjur bænda eða ég tel mig skilja áhyggjur bænda en um, ég segja móti, ég held að það séu ekki á rökum reistar alfarið, ekki allavega með að við nýjustu tölur sem ég hef frá tölfræðistofnun Evrópusambansins, þar sem er farið, þetta er alveg nýja tölur, þar sem er líst hérna afkomi bænda og, mm -hmm. og hérna í öllum aðeldaríkjum Evrópusambansins og Noregi og Sviss reynda líka Þannig ég held að, eh, að áhugjurnir að sé að sumuleiti óttin við þið óþekta og, og ég van með það ekki, alls en, ekki. En segir þessi tölfræðið Európa-sambansins góða sögu um aftur í bænda eftir og sem sagt að það gangi betur eftir að þeirra var gengið inn? Eða? Hún segir bara, þetta er bara tölur sem frá árin 2000-2009, afkomi bænda á þessum tíma. Mm -hmm. Ég hérna, er ekki með að, aðrar tölur, ég hef ekki farið í þá rýni. Það er ekki brotið niður á hvort þessu í norrænum þjóðum eða? Jú, þetta er bara brotið niður í þessu 27 aldaríki þannig að mjö. Mhm. þetta er nú svo sem bara svart og hvítu hér mm -hmm. og uh, af þessum tölum að dæma sem ég dreg yngan veginn ég efa, en það er svo sem ekki til áræðinlegri eh, upplýsinga veitið þessum efnum, mm -hmm. þá finnst mér ekki ástæða fyrir bændur og óttast um afkomu sína. Uh, ég hef sagt það bæði í bladagreinum og á ofinbjörnum vettvangi að það kann að vera að svínabændur og kjúklingabændur komi illa út úr aðildaða Evropasambandinu. Samt er það þannig að svínabændur til dæmis í Finnlandi, það er nú bara nýlega eh, rannsók sem ég var að skoða, þá koma þeir til dæmis ekki illa út úr aðildinu vegna þeir hafa bara farið í aukin útflutning á svínakjöti mm -hmm. og eh, bændur er að sjálfsögðu mikilvæg hluti af okkur og við munum alltaf, alltaf alltaf styðja bændur á Íslandi, það gemur ekkert annað til greina, hvarlar ekki að nokkru manni held ég. En uh, svo verður maður bara líka átt að segja því og allir þurfa átt að segja því, við erum nú bara hluti af ykkurum hópi, ég minna þið eru hluti af ykkurum hópi, bændur eru hluti af hópi, þannig að bændur er ekki afmarkaður hópur í þessu landi sem að hérna, sem að, uh, hvað ég segja, á að ráða fyrir í umræðinu, en, en auðvitað á að hlusta á rattir bænda að sjálfsögðu. Já, það er alltaf, já, samála þessu. Já, ég fegin því að það var hlust á rökkbænda, ég takk hann bara fyrir það og það hefur verið gert, ríkulega en bara það sem að Andris er að velta fyrir sig hvort þegar maður láta sér hagsmun og hóp ráða umræðinni e, þá segir ég bara fyrir mig að við höfum bara komist að þessari niðurstöðu, þetta hefur verið rætt og ringt og hefur, við erum búin að gefa út heilmikið efni, e, ég segir bara að það efni er byggt á heilmikið rannsókn og þekkingu og við höfum leitast við það að hafa það efni þannig að það þóli alveg e, tímans tönn þar að segja, við getum bara uppfært það reglulega og, og e, sé byggt á áralegum og tröstum gögnum e, við getum í sjálfsvegar ekki ekki ráðið fyrir aðra þjóðfélagsópar, við tölum bara út frá okkar e, sjónarhóli, fyrir okkar hagsmunum, við erum ekki að tala fyrir öðrum hagsmunum, við erum til dæmis e, markvist ekki látið tósa okkur út í einhver umræðum um, um gjaldmiðilsmál og, og, og mhm. einhver mm -hmm. aðra þætti mm -hmm. sem við teljum eilin fallið ekki sem eh, vera bara á okkar hvað maður segja, fræðasviði við erum fyrst og fremst sérfræðingri í landbúnað og búrækst En svo ég spyrja þér nú aðeins hérna, Haraldur, hver eru svona helstu rökin fyrir, frá bændum séð frá sjónarhælubanda, ég nú bara spyrja þér á um hvað þér finnist en hver eru svona helstu rökin frá svona bænda að standa utan Európa-sambansins. Já, það er líku fyrst og fremst í gegnum landbúnarstefnu Európa-sambansins mm -hmm. sem breytist 2003-2004 einhvers og leiðis þar sem að við getum orðað þetta sem fæstum orðað þannig að menn ákvaða að taka stuðningin frá framleyslunni þar segir per kíló að kjöti eða, eða, eða mjölkulítranum eða, mm -hmm. eða kílóinu af hérna, kartablónum að hvað það var og færa það yfir í landgreislur sem voru bara byggðar upp á sögulegum fórsendum hvað viðkomandi jörð hefði fengið stuðning þar áður. Mm -hmm. Á Íslandi höfum við enn framleiðslu skildur á mjölk og við höfum ásendningsskildur í, í hérna sögfræktinni uh, e, og uh, það er megin munu. Við höfum framleiðslu drifi landbúnaðkerfi menna þeir hafa uh, kerfi sem að, á að byggja á því að greið út á landið. Það er grundvallamunurinn og það er svona burðarásin í, í hérna gaggrín okkar á En hvað er, hvað er vond við að hafa þetta landdrifið versus framlega? Eh, þá ertu fann að taka þessa peninga sem áður voru notað til þess að greiða nöfu matinn, handa fólkinu til þess að tryggja matunum verið til, til þess að mm. raun og verið fara að gera einhver aðra hluti heldur en að þeir voru nokkuð tíman hugsaði til þess að gera þessi peningar og eh, já, ég, ég get ekki orðað okay. að öðruvísi. Þannig að það leiði þá til kannski já, ekki framlýst... til þess að menn vildu Nei, en eh, ódýrar er matvæl eins og þú segir en eh, vilt þú Já, ég eh, sko mér finnst mikilvægt að halda því til haga að Íslensk stjórnvöld greiða 12-15 miljardar í ári í styrki til bænda mm -hmm. til landbúnaðar mm -hmm. okay og uh, þetta eru ímest beingreðslur, þetta eru verndatollar, þetta eru eh, aðstofi markaðsetningu og svo framvegs. Þetta er, þetta er, þetta er sem svarar 12-15 miljörðum ári. Sem er umtalsverð upphæð. Sem er umtalsverð upphæð og uh, eh, 51% af veldu í landbúnaði eru beingreðslur, er í formi beingreðsla eða styrkja til bænda, 51% af veldunni mm -hmm. í öllum búskap. 25% af veldu landbúnaðarins í Evrópusambandinu eru beingreðslur eða styrkir með þessum hætti, mhm. sama hætti. Þetta kerfi sem Evrópusambandi hefur byggt upp, mér finnst það vera kvetjandi en mér finnst íslenska landbúnakerfi vera letjandi fyrir bændur. Mm. Mér finnst að íslenskir bændur eigi að eh, taka þátt í hvetjandi atvinnuumkörfi en ekki letjandi eins og því íslenskar í dag. Af hverju segir það sér letjandi? Vegna þess að, að kerfið eins og í dag og ég, seg, ég er ekkit viss um það að styrkiti bændamunni sko breytast mjög mikið menn að ég hugsa þetta verði áfram 12-15 miljardar ég mm -hmm. ímynda mér það mm -hmm. það er verið bara öðruvísi samsettir og eh, ég, mér finnst það beinlínis, eh, ímynda eh, mér finnst það já letjandi fyrir bændur að fá einhvern veginn sjálfkrafa þessar sko 50-55% beingreðslur í, í sína framleiðslu í stað þess að þeir séu þá styrstir til ímiskona nýsköpunar og uh, vöruþróunar, uh, jarðræktar sem er reyndar hluta þessu veitjan en það er minn, miklu minni áhersla á þessa nýsköpunar hugsun mm. heldur en Evrópussambandi bóðar. En getur við ekki sjálf tekið upp þessa nýsköpunar hugsun? Við getum að sjálfsögða á þessu gangi Evrópussambandi? Jú, jú, við getum það að sjálfsögða, við getum reynda að breyta kerfinu en hmm. stundum mm. er það bara þannig og það er einmitt reynsla mín að utan og það sögðu allir mínu samstagsmenn úti að mm. það hmm. var einmitt þessi, þessi ægi sem komað utan, þessi ægi sem við getum sagt að komi frá Brussel hans og sem kemur þaðan eða ekki mm -hmm. vegna þess að það eru jú aðaldaríkin sem ákveða landbúnastefnuna hverju sinu, það er ekki ennbætismenn í Brussel, það eru bændarsamtökin út um alla Evrópu sem ákveða landbúnastefnu Evrópusambansins, ekki ennbætismenn í Brussel og það er sko þessi ægi sem að skiptir málið allavega metan til þess mínu samstagsmenn í Brussel eh, hérna það, það sé gott að hafa það naga þann ramma það, það skýru línur sem að hópurinn setur saman sem sagt eh, bæði Ég skil ekki, er, er ekki framkvæmda stjórnir sem setur Nei. Eh, þessi reglur eða? Nei, það er sko, jú, er, jú þetta, er, þetta er samstarf á milli framkvæmda stjórnarinnar og aðeldaríkja og, og, og hagsmunarsamtaka Já, þau eru mjög öflug í allri stefnumótun Ég tók mjög en, virkan þátt En er það rétt sem maður heyrir að þau séu að taka, stóru fyrirtækin séu að taka megnaðar svo styrkjum séu að fara til einhverja reysa fyrirtækin ekki til litlu bandana er eitthvað til í því? Ég las það nú reyndar á við eða framkvæmstjórnarinn núna bara í vikunni að eh, það er unnið að því að breyta reglum á þann hátt að, eh, að eh, mittiliðnir fái minna en þeir gera í dag en í grundvallaratrum með landbúnastefna byggð upp á í sjálfu sér íslenska eins og íslenska bændabílið er það eru litla, litla, litla jarðir svo að segja, þið veitir mm. það er ekki þessi, þessi stóra fjöldaframleysla grunnhugsunin eru litlu bílin sem víðast sem víðast, þannig að mm. landi sé haldi í ræktun og þar sé fjölbreytt starfsemi og þar sé þessi hugmyndafræði beintur á bílu og svo framvegs og þá er einmitt það sem mér finnst líka mjög aðtilsvert því ég fór að skoða þetta eh, í landbúnaðin á Íslandi að það eru á Íslandi rúmlega 6.000 jarðir það eru rúmlega 3200 eh, bíli í ábúð mm -hmm. sem segir manni það að það eru þarna tæplega 3000 jarðir sem eru ekki nýttar til ábúðar eða auðvitað eru sum bíli með tvær jarðir, ég veit það mm -hmm. en það eru fjölda margar jarðir á Íslandi samkvæmt tölum sem ég fekk bara hjá bændasöndekunum sem eru ekki í ábúð og þar eru til dæmis sé ég sóknarfæri fyrir þá sem vilja fara í búskap á Íslandi Evrópussambandi vil einmitt stiðla því að þessar jarðir sem ekki eru ábúð komist í ábúð og það er ríkulega styrt þeir sem vilja sko hefja búskap nýliðun, mentun, bænd og svo framvegs. Þannig mér finnst hugmyndafræðin í landbúnastefnu Evrópussambandsins, mér finnst hún hend okkur svo vel. Er þetta hljómar mjög vel annarmarkað og ég held að við erum núna að taka auðlýsingarlega, öll stutt og hleypa svo Haraldi að og fá hans svona svörfi þessu. En þér að hlusta þáttinn ESP nei eða já og við komum aftur eftir auðvitað þessu auðlískar Ég ætla að segja ykkur frá bíl sem er alveg einstakur Auris Hybrid Synergy Drive Auris HSD er hugvitsamlegur nýr bíl sem endur nýtir orkuna í akstri Hann samennar tvo orkugjafa bensínvél og rálmótor Afkvöstin verða meiri útblástur minni og hann eigðir litlu Svo er áris HST með hljóðlaus í rafakstri. Hlustið. Nýr áris með Hybrid Synergy Drive. Nýttu orkuna. Aftur. Toyota. Glæsilegar peysun nýkomnar. Herrahúsið lögða við 47. Snirtimiðstöðun Landkom er alliða snirti, nutt og fótaðdjarastofa sem býður einni upp á fjöldasérumeðferða fyrir herra og dömur. Hvernig hljómar til dæmis indislegt djúbslagandi heitsteina heilnutt? snirti miðstöðin Landkom, húsi vestlunarinnar, kringlunni 7, snirti, nutt og fótaðdjærastofa. Gull, gull, gull. Ég, Magnús Steinforsson, gullsmíðamistari, kaupi gull, gamalt gull, nýlegt gull, brotagull, einnig tangull, sem sagt allt gull. Leitið til sérfræðing svo fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar. Ég er í Póstustræti 13 við Östurvöll og opið alla virka daga. Upplýsingar í síma 699 8000, 699 8000. Verið velkominn. Gítarskóli Íslands auglýsir, gítarnámskeið, enga tíma fyrir fólk á öllum aldri, gítarkensla er okkar fag, Gítarskóli Íslands, sími 581 1281, gítarskóli.is Fatamarkaður fjölskyttihjálpar Íslands er opinn alla miðgudaga frá kl. 13.16. Komið á styrkið gott málefni, fjölskyttihjálp Íslands. Tælensk menning og matur með lifandi tólistu melkina, fjörugráin. Verið viðbúin vetrinum. Spitsvegarits, Spitsvegarits. Náttúru hóstasaft unnum úr selgraðslöfum fyrir hósta og hæsi. Slímlósandi, hágæða vara. Fæsti apotekum og þinni verslun seljafrönd. Þart að láta skoða bílinu þinn fyrir veturinn. Við leysum málið. Vélastilling auðbrekku 16 Kópavogi, sími 554 31 40, 554 31 40. Kynntu þeir Pompeia, mikið úrval af fallegum og þægilegum fatnaði, sokkum og sokkabugsum. Veldu gæði, veldu gott verð. Veldu Pompeia og þú verður ekki svíkinn. Ný námskeið hefjast 3. óttabir, innrutinu síma 581-3730, dansrækt í Óðersbjö, líkansrækt fyrir konur. Komt í skoðanaferð með bílinn þinn til frumherja. Við skoðum bíla á 30 stöðum á landinu, sama verð um land allt. Nánari upplýsingar á frumherji.is, frumherji, örug beifræðaskoðun. Elsta úra og skartgrifaverslun á sama stað í 85 ár. Geðhótt skartgripur og úr bankastræti 12. Þú léttist án þess að fara í maurun, mingaðu mataskamptana með hjálpu sótrim og kílóin hverfa. Sótrim júrtatöflur fást í apotekum. Endur nýjun og áfyllig prentilgja í leysirprentara. Kaupum tómhilki, hugsaðu grænt. Nýr tóner, auðbrekku 6, kópavogi, sem er 565 2046. Nýr tóner.is Nú getur þú fengið metan í bílinn þinn og lækkað elsnittiskostnað um alltaf 50%. Metan er nútíminn, metan er góður kostur strax í dag. Metanbíl.is, sími 580 0400. Já og þið eru að hlusta á þáttinn ESPN eða já og hjá okkur sit, Andresi sita þau Anna Margret Guðjónsdóttir, varathingmaður samfélkingarnar og Haraldur Benediktsson formaður bændasamtakana og Anna Margret var að fara hérna yfir fyrir auðvitað þá voru hann að fara yfir kostið aldar og ég sá á meðan var Haraldur Benediktsson að skrifa mikið hjá sér hvað var það? Já þetta var náttúrulega langrað ég eh, er að bráða þar á það að verðum vissar að glósa hjá sér hvað hérna, hverju maður fyrir að svara <laughs> Þannig að ég ætla nú eiginlega bara að hefja lestur <laughs> Nei, ég ætla ekki að, að hérna segja hana að eh, það sem að stingum að stundum í allar sumröðu eins og Anna Marget byrjaði það eru 12-15 miljardar til bænda uh, það eru 10,45 miljardar sem fari bengresli til bænda mm -hmm. þannig að það, það er ekki þeimni smála að segja það sko. uh, eh, tólvendin er síðan reiknu og þessar tölur hafa allar breyst á undanförnum þremur árum, þannig að við erum svolítið í gömlum tíma að tala um að þetta sé 50% stuðningur og svo framist það eru til dæmis við höfum rapa niður uh, hérna OECD-listan í reiknuðum stuðningi og landbúnavörur, við erum hætt að vera þar í efstursæti og það, það spilar svona einfaldi þettir bæði breytt landbúnastafna hér heima undanförnum árum og síðan bara breytt gengi og svo framist þetta þekkjum við þannig að við þurfum kannski ekki að, en svo er svo gaman þegar við tala um þetta svo ofsalega miklu styrkit fyrir Íslands landbúnaðar, gott að ganga í Európa-samfætti, en við ætlum samt að halda uppi ofsalega miklum styrkjum, þannig að ég sé ekki, sko, ég vil bæta við, en að hvert þetta kerfi sér letandi eða kvetjandi, ef við bara skoðum þróun búskapari í þessum löndum sem að eftir að, ekki í löndum, eftir í Európa-samfættinu, eftir að, að greiðslinnar fluttar yfir landi, þá flist til dæmis mjölkuframlislan frá þessum svæðum þar sem að land eða sem erfiðari framlustlaðastæðar eru. Búin blása mjög hratt út. Þannig að þetta er algjörlega hulið fyrir mér að það sé einhvað sérstaklega hlúða litlum búum. Það getur verið inn í byggðastefnunni og það eigum við eftir að ræða hérna en það er ekki megin eh, hérna, krafturinn í landbúnastefnunni. Og ef við skoðum áhrif landbúnastefnunum til dæmis á, á verðsamsendingu vörunar og, og þið muni eftir mótmælum uh, eh, mjölkuframlegandi Evrópursambandir í fyrra út í Brussel þar sem þeir heldum mjölk niður fyrir framann höfustadarnar, þá mm. letur áþræðarraðu taka saman fyrir þessi mjög vandaða skýslum þess að þróun frá árum 2004 til ársins 2009 hvernig hefur verðið þróast þá komið ljós að verðið hefur eh, hægt og öruglega hækkandi neytanda á mjölk, á ostum og þessum mjölkuförum uh, eh, hlutur bændana hefur lækka á þessum tíma en liður hérna millir milli, hérna bondans og neytandans sem að hvort sem er vinslan eða vestlunin hefur markvalda sín hlut það er eðli þessara stefnu þú tekur stuðningin frá því að vera per líter eða á kíló mm -hmm. og ferða út, greið út um eitthvað allt annað þá, þá missur við þann þessa stýringu og við erum ekki, íslenski bændur eru ekki að fá þann stuðning þess sem að fá bengreslur í mjölkosöfi, þeir eru að fá hann vegna þess að þeir framleiða, ef þeir framleiða ekki þá fá þeir ekki pening það er hérna grundvallratriði e, síðan skulum við skoða hvert þessi stuðningur er að sapnast á, á hvað hendur hann er að sapnast inn í Evrópusambandinu og ég hef stundum sagt við mína kollega e, sem að hafa þokkala stór bú í dag að, að ef maður væri dónarlegur að segja, já, við ættum kannski bara ekkert að hafa svo mikla áhyggjur að þessu því að stuðningur myndi kannski einhverju hluta eða stæðsnur hluta varpast yfir á landi og þurftum ekki að standi í þennan svona umsvega miklum búskap því við heldum stuðningnum og hvaða, hvaða fréttir há, fáum við frá Evrópussambandunum þróun þessar landbúinastyrkja? Jú, hann er stöðut að færast meira og meira yfir í fyrirtæki og yfir í stór landeigundur hverjir eh, hérna hafa verið að fjárfesta mikið í landi og Íslandi og undanförnum árum. Á hvað eru þeir að veðja í þeim efnum? Ég hérna uh, bendi fyrst og fremst á þetta að hvort sem við skoðum kjötið eða mjölkina þá hefur hlutur millilegana uh, eh, þeir hafa komið sér vel fyrir í verðmyndun vöruna til neitundan og hlutur bændana hafa minkað verulega mikið þess vegna er orðin mikil og uh, hérna erfið framlýsturskýlir fyrir mjög marga, hvort sem þetta eru kjöttframlendur eða mjölkuframlendur eða hvað sem menn hefur að framlega á sínum búum þess vegna þarf að stakka, eru bregast menn við því að stakka búin mjög hratt er eh, keira kostnaðinir í harda grjót sem allur kemur niður á því að eh, það má líti út að bera á til þess að gæði vörunar hérna að fara að keira út af hennum gullna meðalvegi. En, en Haraldur, að þú nefnir þetta hérna þessar beingreislur sem að rennandi söfarbænda og mjölkubænda og garðkjubænda sem eru stærstu hlutin af, af, eh, af, af eh, ríkistuðningi við, við landbúnaðin en það er ekki eini stuðningur, það er líka verndatollar eh, sem að verja íslenska landbúnaðverur og þara meðal sína og kjúklingabændur eru, þú ert að þetta formaður heldar samtaka bænda en er, eh, veist, er ekkert í þessu kerfi sem má breyta er, er fara hagsmunir allra þessara ólíku bænda saman og má ekki mætti ekki segja að það mætti kannski auka sangefni til dæmis í þessu að þeir þú, þurfu ekki að fá alla þessa vernd þurfið að verði hérst á öllum vikstöðum í þessu, eh, með þessu styrkjakerfi mætti til dæmis að því margi segja svína og kjúklinga framlegsla síði í dag eru nekkit annað en yðinframlegsla á sama tíma og og, og hérna og er, ö, ö, annars eðlis Er hann ekki niðurgrætt í Európu, verðum ekki að verðast hann? Eða ég spyr Jó, sko, Það er kannski að bæta því við spurninguna Já, við, við höfum valið að hafa þetta kerfið þessum hætti, sko, kerfið með stórum stöfum er sjónum sér alltaf að þróast Við getum alveg hugsað okkur grundvallar breytingar og því við gerum það síðast árið 2000 til 2001 með gardirkju vörur þrjár, paprikku og tomata og það eru vörur sem er aðlöfnarsamningu gardirkjunar, það gerðum við Og, og Íslands gardirkju hefur elst í kjöldfærið Já, býtu Garðikjastöðar, þær hafa stakkað, þeim hefur fakkað. Eh, þeir gefa eftir á einlandsmarka hverjum einasta ári eftir þessa breytingu. Og sko líka átt okkur því við en höfum... Hildarsalaðin hefur aukist. Ekki innlenda frámneslan, það er grundvallan miskilingur. Bændur, íslenski bændur hafa verið að missa alveg frá þessum breytingum hlutdelt sín og markaði. Þetta er ekki samt í samræmi við sko tölur frá sölufélagi garðurkjumanna sem... Jú, að... þetta eru tölur frá sölufélagi garðurkjumanna En þeir eru ennþá með 70-80% sko- markarslutir? Já, þeir eru ennþá, einstakt, sko. þeir eru ennþá með það, takk eftir því. Þeir eru ennþá með það, en síðan skulum ekki gleyma því að við höfum ákveði regluverk hérna sem við höfum skuldbundið okkur inn í vafti og um að, sem að uh, segir hverðunum ef við stíða landbúnaðin. Sem þýðir það að til dæmis þessi garðekjúsamningur hefur raun og veru aldrei komist ekki hérna fengið fullkomlega viðurkenningu fyrir því, eh, eftir, uh, eh, fyrir því hérna kerfi sem þar er Þannig að við höfum kannski ekki alveg frjálsar hendur til þess að til dæmis að taka tollvend sínrættun og breytin yfir í beinagreyslu og lækana. Mm -hmm. En við gerðum það hérna árið 2007-2008 og lækum við tollvend sína og kjúklinga verulega mikil. Og við gerðum líka grundvallar breytingu í söfrættinni 2007-2008 þar sem við fjallum frá svo kallari útsveitniskildu og báðar þessa aðgerðir hafa hert mjög að kjötframlöslun á Íslandi. Þannig að þið sjáuð í dag að það er slög ákoma í kjött framlöslu hjá uh, mörgum búgreinum það fyrir mjög eftir samsetningu búana og eðlert að mann hafa ágjörð því og sérstaklega þess að þú segir um það að bændur ber minna og mm. bítum uh, annar margir vindur ekki takk undir það það er ágefni ef, ef að þetta hefur þróin í Europasamhættinu Jú, ég eh, myndi taka undir það ef að ég vissi ekki betur <laughs> en uh, eh, að því að ég nú með þess að tölur hér um afkomi bænda þá hérna veit ég betur og eh, þar kemur í ljós til dæmis að eh, á árunum 2000 til 2009 batnaði afkoma bænda um 5,3% í öllum sagt, þessum 27 aldaríkjum Evrópasambatsins. Það er fyrir 10% sem er verðlórið eða eitthvað? Um, hún eh, versnaði í, í hinnum gamla aldaríkjum um 10% og batnaði í nýja aldaríkjum þessi austur-Európu um 61% og við þurfum við skulum halda til haga þessi, þessi vestnandi afkoma í vestur-Európa fyrir þess að það eru löndi sem við byrjum okkur sama við Já. þannig að það eru raunhævar tölur það sem vekur aðtegli mína Já, ég segi það, Já. ég er að segja það hún reyndar ekki allstar, hún til dæs batnaði í Finnlandi með þessar tölur Er þetta ekki tabla 8-2? Þetta er Plassin í Finnlandi batnaðan um, um, um 2% á þessu tíumfili og vestnaðan 13,2% Ekki samkvæmt eh, tölfræði Nei, ég fletti þessu nefnilega upp í gæri Á sama tíma þá versnaði afkoma bænda í Noregi um 26% samkvæmt þessari heimil sem er nú held ég gerist ekki áræðanlegri. Þannig að eh, ég... Eh, sem eru ekki í Európa-sambandinu? Sem eru ekki í Európa-sambandinu og maður hefði kannski því ætlaða að hérna og því finnst mér þetta reynda mjög sko góður samanburður og þá erum við bara með þetta allt upp á borðinu. Mm -hmm. Lönd sem við byrjum okkur saman við innan og utan sambandsins. Þannig að eh, ég held að, að við verum að horfa til þess. Það sem ég finnst líka að skipta mjög miklu, miklu máli í þessari umræðu er þetta eins og við komum inn á þann að bændur eru ekki einangraðir hér út um land allt. Þeir eru hluta samfélagi, þeir eru ekki bundnir á bás á sín mjörðum. Þeir, eru, þeir sækja vinnu utan, utan bílist, þeir sækja skóla, þeir sækja mentun og, og menningu og, og hvað eina. Það er þessi heilstæða hugsun sem mér finnst vanta í umræðinu hér um hvort eh, um aðhild að Evropasambandinu ekki aðhild að Evropasambandinu. Þetta skiptir megin mál í heildar hugsuninni og það sem við komum inn á þann, maður getur kannski ekki tekið. En býtu, þau fyrir að gangi Evropasambandinu til þess að þeir haldi þessu áfram með það? Nei, en það er ákveðið í, í hérna, það er ákveðið rammi sem ég var að útskýra til dæmis á þann sem að gera það verkum að, að Við getum að sjálfsög tekið upp þessa aðferðafræði. Þetta er komað byggðastefninni? Já, þetta er, þetta er vegna þess að byggðastefnan og landbúnaðastefnan og félagsmálastefnan fljættast saman. Það er ekki hægt að taka út eina stefnu og segja hún er, sko, lifir einangruðu lífið. Hún er ekki mm. þannig í praxis, hún er ekki þannig í, í rekstri ef þessum árið komast. En, en grundfalla spurning finnst mér, sko, þurfum við að láta Brussel ákveða þessa hluti fyrir okkur getur við ekki alveg komið stað eh, í okkar þjóðfélagi skeinsanlegu niðurstöðum í þessu hvernig við viljum hafa okkar landbúinastefnu og byggastefnu og tekið það besta sem við sjáum í Brussel ef við sjáum það og verið frálstilega að gera það sem við viljum eða, eh, Jú, við er getum, það ekki hægt að ná langt þannig? Jú, við, það, við getum alveg ná langt þannig og við hefum alveg getið ná langt þannig undanferðin ára ef við hefðum einhvern veginn haft döngun í okkur að gera það það er hins vegar þannig að, að misvitri stjórnmálamenn í, í, í höfuborgin í Reykjavík, misvitri ennbætismenn í Reykjavík, þeir, sko, þeir geta skipt um skoðum býst nörd og það veit ég sjálf, ég stega valþingi í gær og ég er búin að vera ennbætismör í Reykjavík og ég veit alveg hvernig kaupin gerast þeirinn þar það þarf ekki mikið til að menns ákveði að taka svona smá snúninga á hlutunum og, og breyta þeim. Það meina ráþæraskipti bara tíðir breytingu áherslum, ríkistjórnarskipti og þau hafa nú verið nokkuð tíð á Íslandi, geta þýtt kúvendingu áherslum. Mm. Hins vegar ef maður er, er sko hluti af, af þessum hópi sem eru Evrópussambandið og það er mikilvægt átt að segja að maður er hluti af hópi maður er ekki sko einhvern veginn undir uh, hæl, hælnum á einhverju ofurvaldi í Brussel maður er hluta, hó, hluta hópi hópurinn hefur ákveðið einhverju áherslur og, og ákveðið að útlita styrkjum í samræmi með þessar áherslu til sjóri senn Línutnar eru lagðar af þessum hópi, ég minna, ég tók oft þátt í, í fundum þar sem við varum að vera að móta byggðastefnu fyrir Evrópussambandi til frá árinu 2013 uh, til 2020 þannig ég var að því út í Brussel meðal annars þannig ég hafði eitthvað að segja þessari umræðu ég, þar fyrir höndi íslenska sveitarfélag styrkinir eru, ákveð, eru ákveðinir í framhanda þessari stefnumótur og aldaríki þau skrifa upp á það þau ætla að fylgja þessum áherslum móta sína eigin áherslur þar að segja sko stóru línuna komum frá Brussel eða þessum mm. hópi, svo er það hvert ríki sem ákveður sínar áherslur og gerir sjóra áallun og skuldbindir svo til að framfylgja þeim. En, en örstuð spurning sem að hafa svona stundum nagaman hérna í þessu, nú er alveg ljóst að ef við gungum hann inn þá munum við borga meira til sambandsins heldur en við fáum frá sambandun er ekki rétt, sko það er mjög mikið tala um styrki og það er verið dreiftur á Brussel, er engin hætt á því ykkar huga að ef við greiðum þess að 15 miljardar til Brussel svo að þeir rástaðu þeim til okkar aftur þá verður þau kannski ekki alveg flink eins og stórfyrirtækin í Evrópu að fylla út umsvarnar eða blöðin og bændur á Íslandi yfirleitt smáir og meðarstóri með við það sem gerist þetta í Evrópu er ekki kröftur í því að tilengja sér eh, sko styrkja kerfið og það getur tekið okkur nokkur ára að komast upp á upp á þá færðni sem þarf til þess að fá þá bara peningan tilbaka einhver leiti sem við hefum lagt í samnæsluna eða þessa miðstýringu í Brussel Sko bændur í Evrópu, nei fyrir ekki má ég bara aðspara að þetta er reyðinskýringum bændarsamtökin íslensku, munu saminast bændarsamtökunum í Evrópu um að búa til umsóknir Þannig gerast kaupinu eirinn. Hvernig hefur einstaklega þessu verið í Finnlandi? Nei, ég, sko, þetta er alveg nýtt fyrir mér, sko. Það sem að mun gerast að við förum inn í þessa flóknu stefna allavega saman og við munum í það sem í dag höfum notum eitt starfsmann til þess að reyka landbúnaðar beingræslukerfið Þar förum við inn í flókið eh, stuðnískerfi landbúna sem að mun eh, samkvæmt svona höfðatölureglu eh, fluttið frá Svíþjóð varlega alltaf þurfa 100 manna eftirlitskerfi og þá munum stafrraðunutana sem í dag eru að hérna hjálpa munnum að, að núna þessa dagana metta gimbratnar og velja hrútana og til ásendningsvetur hefur það að fara að flytja út flókin samniseðublöð sem verður að skila og réttum tíma svo fram þannig að við saminustum ekki ekki bændasamtökum annar ríkja eh, þetta er einhvað hugmyndafræð sem ég ekki skil sko. en grundallarættir er þetta sem þú ert að koma inn og, og frostið er að hérna, við munum þurfa að greiða mjög hátt aðendagjald við munum eh, kannski segjum við munum greiða 20 miljardin við munum ekki fá 20 miljard tilbaka og það er ekkit bara því að við erum ekki nógu flinka að sækja þá í, með því að fylla rétt út um svona við, við erum bara einfallega ríkt og þróa ríkið og okkur vantir kannski einhvern skotsilun ákvæmlega í dag og það er það sem að ég hérna, get ekki verið sammálaunum margrið um það að peningarnir ef þið fara frá okkur og út í gegnum Brussel og koma þannig til Íslands í einhvað betur heldur en kemur frá Reykjavík það sem annar margrið var að lýsa hérna að það væri gott að treysta á sjóra á allir Evrópussambandsins og ennbættismannakerfi þar þá ertu, finnst mér svolítið að lýsa bara e, stjórnkerfi hér á Íslandi sem er bara e, ekki á vetur sitjandi þá eigum við bara að tala um það með þeim hætti að við getum ekki ráð okkur sjálf við höfum ekki burðu á stjórnmálamenn til að stýra þessu landi eða þá ekki bara vitur kenna það En eitt af þessu sem að Európa-samvætti gagriði deymit í þessum aðaldarviðræðum sem að núna er í gangi er, er meitt uh, ja, of mikil ítök bændasamdagarna og of stórt hlutverk í, í hérna, útlutun og, og mótun uh, hérna, og framkvæmt uh, sagt, eh, samninga við ríkið En er ekki í Európa einmitt mjög mikið hún var að lýsa því á þann að það var einmitt upp í staðinni Jú, en þeir, þeir, þeir, eh, þetta er eitt af því sem þeir gaggrinu og, mm. og, og mhm. tælið þurfa að breyta hverju svarar ja. þessar gaggrinu ESB á uh, þetta, þetta mikla samkrull landbúnar ráðunitis og, og bændasamtaka Komir ekki óvart, alls ekki, af því að en við skulum bara átta okkur hvernig við gerum þetta og við gerum þetta samkvæmt lögum sem alltingi hefur sett og okkur hafa verið falin þessi verkefni, mörg með samningur, önnum með lagákvæðum. Við höfum stíð þetta tilbaka undanverðum árum. Við stopnum fyrst hérna landbúnaðarstopnum sem tók luta þessu verkefnum mm -hmm. og við höfum verið að flytja markvist þessi stjórnsýsluverkefni frá bændasendingum. Hvers vegna var þetta inn í bændasendingunum? Jó það vegna þess að, töl, að það var hægt að leysa þetta með ódýrum hætti og það kemur nú upp núna þegar við förum að flytja eitt og eitt verkefni frá bændasandungum aftur til stjórnsýslunar mm. að það kostar talsvert mikið meira í frangum til stjórnsýsluna heldur en að bændasandungum eða verið viðurkendu kostnæður á bændasandugunum hinga til mm. annað sem var gaggrínt að var tölfræði þáttur þess að getum við ekki verið á þessari skýslu sem að Anna Margreit er að vísa til að því okkur vantar burðúra uh, eh, kerfi til þess að Greina, reyna tölfræði. Á. Hvers vegna það? Jú, það er vegna þess að við höfum spara við okkur mjög lengi að að standa þá bak við landbúnaðin með þeim hætti mm -hmm. það er enginn sóma því og það var mjög holdt að fá þessar ábendingar mm -hmm. Anna Margret, nú er stýttist í, í annan endan er þú kannski ekki komið nú skipt fram hérna í þættinum en þú ert uh, varaþingmaður af Suðurlandi og hefur vantarlega farið þar um sveitir og heyrt eh, sjónar með uh, fólks á landsbygðinni bæði bandaðina eins og þú bendir á það eru bandir ekki kannski einslitstjætt þeir þeir eh, eru duglega að berga sér og sækja, sækja, mm -hmm. sækja sér tekjur víða hvernig svona blæsir þetta þér sem stjórnmálumanni af landsbyðinu og er kannski minni hluta í þeim hópi sem að ert eh, hrifin af þessari e, þessari hérna skrifræðismaskinu í Brussel Já, ég er nú örglega minni hluta þar að segja í dreifbílinu í sveitumlandsins, það er náttúrulega ekki nokkuð spurning, ég er nú fara á nokkra fundi og ég veit það og, og vissi það að sjálfsögða að hann ég fór í frambúða að ég, ég erði nú ekkert auðfúsu gestur endilega á fundum hjá bændarsamtökum á Suðurlandi. En, en þann færður sann fylgið, þannig einhverjum er nú kosið þráttur það? Já, já, það er náttúrulega... <laughs> Samfélginginu stæðstiflokkurinn? Samfélginginu stæðstiflokkurinn var, var stæðstiflokkurinn þá og hérna er það vonandi eða þá, ég veit það svo mikið. En um, ég tek alveg undir mig Harald að þetta er óskaplega mikið skrifræði og, og það er svona, þú veist, það er íms ráð til þess að læra það og reyna ná tökum á því og svo framvegs og framvegs en, en hérna, en þetta með greiðslinnar til, til hérna til landbúnar og til bíðamála það er sko þannig að við greiðum til sambatsins að alltaf gælt mm -hmm. við gerum það í dag, við gerum með e samningi við fáum reynda meira frá öllbúrsamöndin í dag en við greiðum ég, mér segir nú svo hugur að, að við myndum líka að fá meira en við greiðum til að byrja með, finnar fóra borga meira uh, 12 árum eftir þeirri genguinn þeir gengu inn við mjög svipar aðstæðar og við erum í núna ég vona að ég vona sjálfsögða til aðeldar komi og ég vona líka það rennu upp svo stund að við borgum meira enn að við þykjum Nú? vegna þess að það er merki um velmegum þjóðar þegar hún fer að greiða og getur með stolti greitt öðrum sem að eigundur hökar sækja, þjóðir sem að eiga í erfileikum þannig að þetta er spurningin um líka stolt þjóðar við páum aðstóð þegar við þurfum á hann að halda við greiðum og styrkjum aðra þegar við erum þess umkomin að, að styrkja aðra þjóðir um þetta snýst samstarfið í mínum huga svíjar hafa alltaf borga meira en þeir fá og þeir eru alltaf stoltir af því það var aldrei spurning hjá þeim að ætla að fara á einhverju jötu í Brussel þeir hafa alltaf borga meira stoltir af því vegna reiknar... þess að þeir eru bara vel meðandi þjóð Þér, þér finnst það markmið út af fyrir sig að við borgum meira en við til sambansins Nei, ég er nú bara aðalega vona bara við komumst ykkur tíma þanga að við getum gefið meir frekar en þegið eh, Haraldur, að loka hjá þér ekkur svona loka orð? Já, ég geta marguleiti tekjundi með önum marguleiti mhm. með þetta sko, og hún staðfestur raun og verður bara það við erum eh, og hefur verið það ríkt líki að við verum ekki að fá meira peningum persi frá Európa samvatinu heldur en við látum til þeirra Í dag En eh, ég vil nú bara eh, sagt, undistreka það að öll þessi umræða sé nú á þeim nótum eins og hún er verið í þessum þætti miklu bróðerni að við séum eh, hérna að nálgast þetta virðingu fyrir bán sjóna með honum og ég held að mm -hmm. það mhm. sé mjög mikilvægt og þess vegna er annar margit og fleiri samfélkingar menna hvar sem að þeir standi í flokki eh, velkomnir og fundi bænda trú ég en eh, við verðum líka að hérna geta Eh, treyst á það sem að, að eh, við erum að lesa og borðir fram allavega ofinbjörnum stofnunum sé nú við kent sem hérna góð og gildur og það finnst mér svolítið vera að fara að eh, gröita með því að e, þegar menn sjá svart og hvitu það sem að vandaðir hagfræðið professor að tekið út og þá segja mig nei bara þetta lítur bara að vera eitthvað öðru því að þetta lítur svo nýll og þannig á þessum pappirum og bara trúi ekki að verði svona að, þýð, að þýðir um bara ekki að segja við bændur að að þeirra hver skýslan og hættur annar er búin að segja við þá að, að eh, bútekjur þeirra eða tekjur búsins munu falla saman um 40-60% að þetta bara hljóti bara reddast Þa, það er ekki eh, það er ekki hægt að tala svona Nei. Ef ég trýði því þá myndi ég segja aldrei inn í Európa sambandi, ég bara trúiði ekki Já, okay. þetta er nákvæmlega vandin Ég með tölur fyrir fram að missi sína annar þannig að ég hérna Þeir, Ég held að við komumstum ekki lengri í þættinum í dag þegar við erum að hlusta á þáttunni ESB neðjá og gestir okkar, Andersar, hafa verið hérna Anna Margret Guðjónsdóttir, barðingmaða samfélkingarar og Haraldur Benediktsson formaða bændasamtökuna og þakka Já. þeim kjærlega fyrir komuna og fræð okkur hérna í þættinum um sín sjónamið og eh, Já, við verðum eh, næsta dagskrað hérna vikur leðinni, ekki að gera fyrir og þökkum, jú, að tæknum hann ekki kærlega fyrir og minnum á Facebook síðan e ESB Nei, Nei, já. já, takk, takk fyrir þegar þið vantar leigubíl. BSR 56 10.000 10%, 10 afsláttur fyrir eldriborgara. BSR 56 10.000 Sláturmarkaður SS og Haugkaups er í Haugkaups geifunni. Afgreðsla millir klukkan 2 og 6, þriðjúdag til lögardags. Haugkaup. Einferð, betra verð. Við óskum íslenskum bílegundum til hamingjum með niðurstöðu hæstaréttar um ólögmæti gengist trefðan lána. Þá getur þú loksinn selt bílinn og kiptið nýjan. Og það er um að gera spara peningana þína og selja bílinn þar sem þú borgar hlægilega lág sölulegn. Bílasalun Hauðahöllin, Tángabryggi 14-16. Reykjavík, Akranes, Borganes, Ísafjörður, Söðakrókur, Akureyri, Fellabær, Höpp, Kvolsvöllur, Selfors. Sama verð um allt land. Leitaðu ekki langt yfir skamt og konti skoðun að fer til okkar. Frumherji, örugbi, vræðaskoðun. Áttu fulla snirtibutu en ert ekki alveg vissum hvernig á að nota allt sem þú átt. Komdi í förðunarkjenslu til okkar og lærið að nota allar frábæru snirtivörðuna þínar. Snirtimiðstöðin Landkom, húsi Vestlunarinnar, kringlunni 7 snirti, nuttu og fóta aðgerðarstofa. Opnum domti á Íslandi laugardaginn annan oktober. Þín kaup á einstöku verði. Aðeins fjögur verði bóði. 290 krónur, 390, 690 og 990 krónur. Domti á Íslandi, smáratorgi 1. Gél ísbrautun án skurðaðgerðar. Fristipennin fjallægir bletti og vörtur. Húðfæðurunarstofan skipolti 50 sé, sími 533 1320 533 1320. Ferðakinning matur og dansleikir um helgina, fjörukráin. Viltu læra nutta þína nánustu, vöðvanutt eða svæðanutt? Upplýsingar á dao.is eða í síma 822 0727. Eru þessi óæskilegu hárað pyrraðík? Með IPL varanlegri háræðingu losum við þig við óæskileg hár nánast hvaðan sem er af líkam og andliti. Árangurinn er frábær. Snirtimiðstöðinlan kom húsi vestlunarinnar kringlur í sjö. Snirti, nutt og fótaðgerðarstofa. Skarthúsið auðlisir. Ný sendinga fallegum hettutreflum. Skarthúsið laugavegi 44. Kaffivélar í miklu úrvali. Bæði til að hella upp á á gamla mátan eða expressovélar. Bjóðum upp á leigutjör eða til kaups. Hafðu samband eða skoðið úrvalið inn á kerfi.is. Kerfi fyrirtækja þjónusta sími 564 1400. Við elskum kaffi.